يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan o takdirde onun vahiy ile gönderdiklerini tebliğ etmemiş olursun.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 Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı hakkıyla tatbik etmedikçe hiçbir şey, hiçbir hakikat üzerine değilsiniz. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen bu Kur'an onlardan birçoğuna azgınlık ve küfrü artıracaktır.'' Öyleyse kafirler topluluğu için üzülme. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vessâbi'ûne vennasâra men âmene billâh men âmene billâhi vel yevmil âhir ve amile sâlihan felâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Şüphesiz ki zahiren iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe hakikaten iman edip salih amel işlerse artık onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Andolsun ki İsrail oğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse bir kısmını yalanladılar. Zekeriya ve Yahya'ya yaptıkları gibi bir kısmını da öldürüyorlardı. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Yapmakta oldukları şeyler kendileri için bir musibet olmayacak sandılar da hakka karşı kör oldular.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 Şüphesiz Allah o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih İsa onlara şöyle demiştir. Ey İsrail oğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü kim Allah'a şirk koşarsa artık muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılmıştır.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 Halbuki tek bir ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse içlerinden inkar edenlere mutlaka çok elemli bir azap dokunacak. Efela yetubune ilallahi ve yestağfirune vallahu gafurur rahim. Onlar hala Allah'a tevbe edip ondan mağfiret dilemeyecekler mi? Halbuki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. Mel Mesih ibn Meryem illa rasulun kad halet min qablihim rusul ve ummuhu siddiqa kana ya'kulan at-ta'am انظر كيف نبين لهم thumma unzur انظر أنا يؤفكون Meryem oğlu Mesih İsa ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Annesi Meryem çok doğru bir kadındır. İkisi de her insan gibi yemek yerlerdi. Nasıl ilah olabilirler? Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz.'' Sonra yine bak haktan nasıl çevriliyorlar. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم De ki Allah'ı bırakıp sizin için ne bir zarar ne de bir faydaya malik olmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sebi, hakkıyla işiten, alim, her şeyi bilen ancak Allah'tır. قل يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل De ki ey ehli kitap dininizde haksız yere haddi aşmayın ve sizden daha evvel gerçekten dalalete düşmüş ve birçoklarını da saptırmış hem kendileri de düz yolun ortasından şaşırmış bir kavmin arzularına uymayın. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون İsrail oğullarından inkar edenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanet edildiler. Bu lanet onların isyan etmeleri ve haddi aşıyor olmaları yüzünden.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 Nefislerinin kendileri için takdim ettiği amel ne kötüdür ki bu amelleri yüzünden Allah onlara gazap etmiştir. Ve onlar o azap içinde ebedi olarak kalıcıdır. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ, ما كثيرا منهم فاسقون Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a iman ediyor olsalardı, onları, o kafirleri dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu dinden çıkmış fasık kimselerdir.